Jelle nakomelingen moet altijd de brandoffer vir my bring by die deur van die tent van ontmoeting. Dit is waar ik jelle zal ontmoeten en met jou zal praat. Daar zal ik die Israëlieten ontmoet en daar sal hulle geheilig word dier my machtige teenwoordigheid. Ek sal die tent van ontmoeting in die altaar heilig en ook vir Aaron en sy seens om mij als priesters te dien. Ek sal tussen die Israëlieten woon en hulle God wees, so sal hulle besef dat ek, die Heere, hulle God is wat hulle uit Egypte bevry het om tussen hulle te woon. Ek is die Heere hulle God,